exerzu vian cerbon. Pro la sociae cae medicinae progressoi, la vivo farigias pli longa en la tuta mondo. Tio estas tre positiva novajo, sed tio signifas ancao che pro maliunigio nia cerbo suferas. Mal delicata curacisto, antau nelonge assertis al mia amico, Ne timu, nun tempe iam prescau neniu mortas de cancero au de cor malsano. Ciui demencijas. Ne acceptebla accia consolo. Estas do nia tasco protecti nian cerbon. Ne devas exerci gin por longa, contentiga funcciado. Medicamentoi por tiu celo appenao existas. Revuoi cae gazetoi ofte publicigas proponoin pri cerbo exerzoi, cae seriosai esploroi ja montras che multai el tiui vere estas efficai. Crom la saniga resulto de tiai exerzoi, oni gainas per ili plida entusiasmo cae bona humoro citie ni collectis dudec cerbo exerzoin. Compreneble, ne niu capablas practici ilin ciuin, ne tion oni celas. Tamen, estas eble electi celcain lau persona gusto cae regule sin exerci. Ecde hodiau. Unu, solvu ciutage po unu crucvort enigmo au puslo. Per interreto ili estas facile troveblai. Du. Ofte parolu cun viai familianoi cae amicoi, prefere pri pensigai temoi ciel politico, sociai problemoi, cae scienzai informoi. Evitu banalajoin. 3. Legu multe, ciutage, tage, prefere pensigain textoin. Clopodu transdoni al aliai homoi ion kion vi legis. Quar, mal saltu vian televid paraton. Usu gin nur por vere ricen havai programoi. Televido spectado estas tro passiva cae prescau ne activigas la cerbon. Quint vercu textoin. Scribi al amico letteron, per quiu vi prescribas interesan personan sperton, estas bonega exercitio. Ses, post iom da tempo, clopodu solvi pli complicaen pusloin, ne nur tiuin en formo de bildo, sed ancao montadon de obiectoi, miniaturoi de bestoi, aviadiloi, au barcoi, exemple. Sep, lernu alian lingvon. Se vi iam estas esperantisto, clopodu perfectigi vin cae rafini vian lingvo uson. Lingvon oni povas lerni dum la tuta vivo. Ok ludu per amusa computila ludo. Vi povas comensi per facilai ludoi, cae iom post iom audaci al pli defiai. Video ludoi rapidigos vian rezon capablon. Nau, construu utilain obiectoin por via heimo, cae riparu la defectitain. Bonai ideoi estas, nova dometo por la hundo, un goscrapilo por la cato, cae caito por la nepo. Dec. Havigu al vi hobion. Musico, danzo, cae pentro arto, estas utilae cerbo activigiloi. Dec unu utiligu ciu tage almeno quelcaen el viai lertai capabloi. Iu pli longe vi haltigus ilin, des pli rapide via cerbo rustigius. Dec du, revenu lerneion, studado estas potenza stimulilo. Non tempe existas pli au mal pli profundai cursoi pri ciui temoi, ofte sen page, inclusive por ne iunae homoi. Dec tri. Enscribigiu por sen page lezionoi cae prelegoi per interreto. Ancao en esperanto ili estas facile atingeblai, exemple per educado.net. Dec quart dormu suffice cae tranquille. Dormado ne estas perdo de tempo. Gis signifas efican reorganizigion de cerbae structuroi. Dec quin. Nutru vin bone, prefere per fructoi, legomoi cae folioi, cae evitu besto grasom. Regule practicu corp exerzoen, exemple quardec minutan marchadon quin foie en ciu semaino. Via cerbo dancos. Dexes. Se vi estas dextra manulo, usu quelc foie vian mal dextran manon, ca inverse. Tio stimulos dormetantan parton de la cerbo. Dexep. Electu simplan sporton quiu stimulos vian corpo Tablo tenitso, tai chi, liangong, cae nagiado estas taugai alternativoi. Dec o, clopodu lerni novain vortoin, ne neglectu consulton al vortaro, quiam vi trovos neconatan vorton. Dec nao, serbumu pri la diversae manieroi solvi concretain problemoin. Clopodu trovi mem viain solvoin, antau ol peti consilon de amico. Dudec. Shangiu viain ciutagain rutinain agoin. Iru lau nova sinsequo, cae clopodu plenumi ilin per pli efica creema maniero